نمضي جنودا نجوب الوهادي نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا نمضي أسودا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم I ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti, na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti.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 O Allahu poslaniće, koji su ljudi najbolji? Kal, kullu mahmumul kalbi, sadukul lisani. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, svaki onaj koji posjeduje srce, odnosno mahmumul kalb, i koji posjeduje iskren jezik, pa su pi, rekli, kalu sadukul lisani na'rifuhu fama mahmumul kalb. Rekli su, ja Rasulallah, znamo šta znači saduku lisan, znamo šta znači onaj koji iskrenog jezika, ali šta znači ovo mahmumul kalb? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam to je onaj koji je bogobojazan i čist pri njemu nema grijeha mržnje zlobe niti zavidnosti. Misli se dakle na mržnju i zlobu i zavidnost prema muslimanima. Mi braćo i sestre nemamo danas veće potrebe od potrebe za ovakvim insanom, za ovakvim čovjekom u ovom našem vremenu koje je u znaku suprostavljanja svađe podjela pristrasnosti među muslimanima. Mi smo svjedoci da su duše pune toga i skoro da nećeš čuti u bilo kojoj skupini da se nađeš osim suprotstavljanja i sukobljavanja, lošeg mišljenja o bratu ili sestri, ulaska u nijete i namjere i tako dalje. I kakav je izhod takvog života? Kakav je izhod takvog odnosa prema onima koji su sljedbenici Islama, koji se okreću istoj kibli i istog gospodara mole i njega obožavaju. Ishod je onakav kako je rekao pjesnik, dakle takvi ljudi sačuva nas Allah od toga i popravio naše stanje, Žive u takvom stanju kako je opisao pjesnik, žive, a ne osjećaju, umiru, a ne kopaju se. Dakle, razlika između takvih i pravih mrtvaca jeste samo to što se ovi ne kopaju. Posljedica je dakle to što su muslimani postali skupine međusobno podijeljene, svaka skupina zadovoljna sa onim na čemu je i ne samo to, već svaka od njih vrijeđa i omalovažava onu drugu i ne čuješ danas nešto drugo osim podjele među muslimanima. Zato se braćo i sestro raduju munafici, koji su kolovođe i predvodnici svega toga. Zato poslušajmo što kaže naš gospodar u suri Anfal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين I pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i ne prepirite se da ne biste bez borbenog duha ostali i budite strpljivi jer zaista Allah voli strpljivi. Dakle, Allah Đalešanuhu upozorava u ovom ajetu kao i mnogim drugim kuranskim ajetima na pokornost gospodaru svjetova, na pokornost njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sellem koji je došao sa jasnom istinom, sa zakonom kojega treba ljudi da, da sprovedu u, svom životu i da po njemu žive i da po njemu urede svoj život kako pojedinačno, tako u porodici i u, i državi, odnosno u društvu. E, jer ako ne budu tako postupali, ako, ne budu, ako se ne budu ponašali u skladu sa Koranom i Sunnetom, sigurno će, sigurno će zalutati i propasti. I kada god dođe do bilo kakvih, i čudno je to zaista, da u Koranu nalazimo mnoge ajete koji o tome govore. I musliman i muslimanka, odnosno muslimansko društvo, kad god dođe do nekakvih prepirki među njima, posebno ako se radi, ako se radi o vjeri, da li se to ticalo islamske ekonomije ili politike i tako dalje, ili određenih vjerskih propisa, nisu ostavljeni na sjedilu. Imaju se gdje vratiti. I Allah Đalašanu kaže وَإِن تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Ako se u nečemu sporite, ako se oko nečega ne možete složiti, onda se vratite Allahu Đalešanu i njegovom poslaniku. Dakle, vratite se Kur'anu i sunnetu. Tu ćete sigurno naći odgovor i tako će se smiriti vaše duše. Zato nam je potreban ovakav primjerak insana i ovakve skupine u našim redovima i u našim safovima. Kada se osvrnemo, braćo i sestre, na život Selefa, vidjet ćemo, dakle, na život prvih generacija, Vidjet ćemo koliko su se oni borili i nastojali da očiste svoja srca od mržnje i zavidnosti. Jer oni koji su čistih prsa ne poznaju osvetu, mržnju, niti zavidnost i oni prelaze preko grešaka i uvreda muslimana. Oni pažljivo postupaju i sve dobro ispituju i ne donose odluku i ništa ne govori dok dobro ne provjeri njihova srca i njihova prsa su čista. Oni vole opraštani i lijep postupak, makar istina bila na njihovoj strani. Njihovi jezici su čisti i nećeš od njih čuti uvredu niti psovku i njihova dova je gospodaru očisti nas od pohlepe naših duša. Zašto, braćo i sestre, govor o ovoj temi? Zašto govor o čistoti prsa u odnosu na muslimane? Ovo je govor upućen tebi, brate muslimanu, i tebi, sestro muslimanko. Vama koji klanjate, koji ste posvjedočili Allahu vahdanijet, pozivam vas da se oslobodite strasti i da ostavite samodopadljivost, zaljubljenost u sami sebe, da se oslobodite oholosti, zavidnosti, samoobmane i svih slabosti i bolesti srca. Želim da saslušate, odnosno da saslušamo svi zajedno ovaj govor o čistoti srca i čistoti prsa u odnosu na muslimane. Jer, braću i sestre, zar smo zaboravili da smo mi stvoreni da Allahu Đalešanuhu robujemo i da njega obožavamo i da tražimo njegovo zadovoljstvo i da tražimo džennet Ferdaus koji je on obećao istinskim mu'minima i mu'minkama. Zar je dozvoljeno, dragi brate i cijenjena sestro, onome koje, kome je ovo cilj, dakle ovo što smo spomenuli, da prlja svoje srce niskim prohtjevima i osobinama kao što su mržnja, zavist, oholost i tako dalje. Zašto, braćo i sestre, danas u našim redovima možemo više čuti riječi kuđenja muslimana nego hvaljenja? Kako postupamo sa ovim komadićem, ovim komadićem koji se nalazi u našem tijelu za koji je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem Ida salahat salahal al jasadu kullu wa ida fasadat al kullu Ako je ono čisto, čisto je i ostalo tijelo i ako je ono zdravo, zdravo i ostalo tijelo a ako je ono bolesno i pokvarano bolesno je i ostalo, tijelo dakle to je, to je srce mi želimo braćo i sestre da slušamo govor o udruživanju i učvršćivanju o jedinstvenom safu, o okupljanju oko jedne riječi, oko Kur'ana i sunneta. I naša nada, naša nada je onima koji promiču svjetlo istine, bez obzira o kome se radi, bili oni šejhovi, profesori, studenti, daje, zanatlije, doktori, inženjeri i tako dalje. I o ovim stvarima, vallahi, trebamo što više govoriti. U školama, u džamijama, u našim džematima, na sastancima, u kućama i tako dalje. Da punimo naša srca ljubavlju jednih prema drugima i strahom od Allaha Đalešanuhu. Da bismo ovo postigli, da bismo postigli čistotu prsa, čistotu srca u odnosu na drugog muslimana i muslimanku. Prvo, nakon slušanja ovog dersa, treba da se vratimo svojoj duši i da znamo da je ovaj govor upućen samo nama. Dakle, svako od nas treba da se tako postavi kao da je ovaj govor upućen samo njemu. I ono što treba da učiniš jeste da smatraš druge muslimane, to je prvi stepin, boljim od tebe kod Allaha Đelešanu. Čovjek vjernik, onaj koji se istinski boji Allaha Đelešanu, on, on se ne uzdiže, on se ne oholi i on ne posmatra sebe sa visine, ne smatra se velikim jer je on ponizan prema Allahu Đalešanuhu. Boji se gospodara svjetova, zna za svoje, slabosti, za svoje grijehe. On analizira svoje stanje, brine se o svojoj duši jer zna da će odgovarati za malo i veliko pred gospodarom svjetova. Jer možda je braćo i sestre onaj raščupane i prašnjave kose kako je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu koji diže ruke Allahu Đalešanuhu u dovi bolji od tebe. Koliko je siromaha i nepoznatih ljudi bolji, od nas kod Allaha Đalešanu? Koliko je običnih ljudi bolji od nas bez obzira da li mi bili na nekakvim visokim položajima ili bili bogati ili bili ugledni kod naroda možda je neko drugi onaj koga mi ne znamo koji, koji se istinski boji Allaha Đalešanu kod Allaha ugledniji a mi tražimo ugled kod gospodara svjetovane, kod ljudi koliko ima ljudi koje mi ne poznajemo i neprimjetni su, a Allah prima njihove dove. Kod nas se uporno pojavljuje onaj kibur i naša sujeta nam ne da da se istinski bojimo Allaha i da razmišljamo i da Islam Islam prihvatimo onako kako treba da ga prihvatimo i kako nas je naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato poslušajte primjere, divne primjere iz sire Selefa, odnosno prvih generacija, kako su oni ponašali, kako su odgajali svoju dušu na temeljima Kur'ana i sunneta. Prvi primjer koji želim spomenuti jeste primjer Ahmeda ibn Hanbala, poznatog imama, imama ummeta i čuvara sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem. U vrijeme kada je bila fitna, velika fitna u islamskom društvu, oko halkul, takozvan, takozvanog pitanja halkul Kur'an, stvorenosti Kur'ana, je li Kur'an stvoren ili je nestvoreni Božji govor, Ahmed ibn Hanbal je ostao čvrsto i dosljedno kao učenjak i kao istinski vjernik na stanovištu da je Kur'an nestvoreni Allahov govor i da je to jedno od Allahovih svojstava i zbog toga je bio mučen i proganjan i kasnije ćemo navesti drugi primjer iz njegovog života. Jednoga dana ovaj veliki čovjek je nosio drva. Nosio je tovar drva na sebi, pa kada ga je vidio jedan službenik iz svoga, kada ga je vidio službenik iz jednog dućana, izišao je pred njega i rekao je, zar da ti, zar da ti nosiš drva, o Ahmede, daj mi taj tovar, ja ću ga ponijeti. A Ahmed ibn Hanbel mu je odgovorio, skloni se od mene, bježi od mene, vallahi, da nas Allah ne sačuva, bili bismo osramoćeni hiljadu puta u jednom danu. Ili zar niste čuli braćo i sestre za riječi Bekra ibn Abdullaha al-Muzanija, poznatog pobožnjaka, alima, muhaddita i fatiha, koji je na Arefatu upućivao dovu Allahu Đalešanuhu, a mi znamo da Allah Đalešanuhu prima na refatu dove i da oslobađa mnoge ljude od džehennema taj dan. Kada je vidio ovaj pobožnjak, kojega su svi poznavali u to vrijeme, i znali njegovu pobožnost i njegovu učenost kada je vidio ljude u ihramima na refatu rekao je la ilaha illallah da ja nisam među ovim ljudima Allah bi im sigurno oprostio dakle pogledajte kolika je to skromnost i poniznost pred Allahom ovaj pobožni čovjek i ovaj učenjak sebe smatra manjim od svih ovih ostalih i sljedeći primjer također, primjer Ahmeda ibn Hanbala i Jahja ibn Mu'ina, jednog od učenjaka, savremenika Ahmeda ibn Hanbala. Ušli su u mesčit koji je bio krcat. Oni su došli među zadnjima. Pa je Ahmed ibn Hanbal pogledao po mesčidu, pogledao po džamiji i onda se obratio Jahjaju i rekao mu, o Jahja, vallahi ako smatraš da si bolji i od jednog ovog čovjeka, zaista si ti u velikoj zabludi. يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد هاديا للركب رمزا للفداء يا شهيد سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد Druga stvar, dakle, koju želimo spomenuti jeste to da je čistota prsa i srca uzvišeni zahtjev i obavezno je težiti ka tome. Ali ne trebamo zaboraviti, dakle, u našim međuljudskim odnosima, među muslimanima da su ljudi ljudi da mi imamo posla sa onima koji kako kaže Resul sallam su skloni grijehu koji su griješnici i kaže Sejid ibn Musejeb nema ni jednog čovjeka bio alim, bio običan insan a da nema mahana i da nema grešaka međutim ljudima ne dolikuje da iznose i ispoljavaju mahane Kur'an poziva sviju, sve muslimane i muslimanke u mnogim kur'anskim ajetima i govori o ovoj temi a mi znamo i svjesni smo da je Ramazan mjesec Kur'ana, mjesec Allahove riječi, Allahove objave i kad ćemo početi već jednom razmišljati o Kur'anu. Dakle, to je govor našeg gospodara, to je ustav našeg života i to je mizan i vaga kojoj se vraćamo, kako smo malo prije spomenuli, kod naših razilaženja i kod naših nesuglasica. Pogledajte što kaže gospodar svjetova u nekoliko kuranskih ajeta kad su u pitanju naši međusobni odnosi. Kaže uzvišeni u suri Hašr, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbena innaka raufur rahim. Gospodaru naš, to je dova. Dakle, to je doba istinskih mu'mina. Gospodaru naš, oprosti, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u vjerovanju i ne dozvoli da u našim srcima bude i trunke zlobe prema vjernicima. Ili u drugom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Hudila afva wa amur bila urfi wa aridanil džahilin. Ti sa svakim lijepo i naređuj da se čini dobro i kloni se neznalica. Dalje kaže uzvišeni وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ A ako oprostite i pređete preko, preko tih grešaka, pa zaista Allah opraštaju i milosti. Zbog čega ovo? Zbog čega opraštanje? Zbog čega prelaženje preko određenih grešaka i uvreda među muslimanima? Zbog onoga što kaže uzvišeni yanfa'u Zbog dana u kojem neće koristiti niti imetak, niti sinovi, nego će biti od koristi čovjeku njegovo čisto srce s kojim dođe pred gospodara svjetova. I ako si dobro čuo, brate i sestro, ove ajete, razmisli o njima i uzmi pouku, jer mnogo je rasprava među nama, mnogo svađe i mnogo prepirke. Ali kad se vratimo Kur'anu, vidjet ćemo da Kur'an uči o praštanju i prelaženju, prelaženju preko grešaka. Najbolji primjer za ovo je naš Rasul sallallahu alaihi wasallam, naš putovođa i naš uzor do sudnjega dana. Navešemo tako hadis kojeg bilježi Buhari od poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je on jedan put dijelio ratni plijen. Dijelio je ratni plijen nakon čega je ustao jedan čovjek između tih ljudi i rekao je, rekao je Allahovom poslaniku Ja Rasul Allah ittaqillah O Allahu poslaniće boj se Allaha Dakle bio je nezadovoljan podjelom ratnog plijena i rekao je ove teške riječi poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Allahu poslanik je na to odgovorio teško tebi. Zar ja nisam zar ja nisam onaj koji se najviše boji Allaha Đalešanu? Zar postoji neko među ljudima na zemlji da se više boji gospodara svjetova od mene? A zatim je rekao Halid ibn Velid, ja Rasulallah, dozvoli mi da mu glavu ciječem. Poslanik sallallahu alejhi ve je na to odgovorio sljedećim riječima: La la'allahu an yakuna yusalli. Ne Halide, možda on klanja. Pogledajte postupka poslanika sallallahu alejhi ve Čovjek koji je bezgriješan, kome silazi Džibril s nebesa i ništa, jedan njegov postupak, nijedan njegov postupak nije napravio bez intervencije s neba. Jedan od munafika mu izlazi i kaže boj se Allaha zbog toga što ovaj misli da je nepravedno podijelio ratni plin, da je bio nepravedan i da nije e, ispravno podijelio ratni plin. Halid ne Veli traži da ga ubije jer je to uvreda, to je napad na Allahu poslanika, a onaj ko napadne Allahu poslanika, on napada Islam, on napada vjeru s kojom je došao Resul sallallahu alaihi wasallam. Pa je onda Resul sallallahu alaihi na ove Halidove riječi, onda je Halid rekao, ja Rasulallah, koliko ima ljudi koji jezikom izgovaraju ono što nije u njihovim srcima. A poslanik s.a.v. kaže, o Halide, ja nisam došao, dakle, meni nije naređeno da otvaram ljudska srca, odnosno ljudska prsa i da gledam šta je u njihovim, šta je u njihovim srcima. Dakle, ja neću da ulazim u nijet. Ja ne znam kaka, šta je mislio taj čovjek. Je li on monafik ili nije? Je li e, bio iskren ili nije bio iskren? Da li on kad klanja, iskreno klanja ili, ili, je, ili je monafik ili je od onih koji koji se lijeno dižu na molitvu i koji u prsima kriju kufr, a javno izjavljuju i ispoljavaju islam. Dakle, to je postupak Allahovog poslanika. Iako je na kraju rekao, o ljudi, vidite ovog čovjeka, vidite ovog čovjeka. Ako poživite, ako vam Allah da života, znajte da će se od ovakvih pojaviti ljudi pojaviti ljudi, dakle iz njihovih kičmi, Allah će izvesti, izvesti potomstvo njihovo koji će učiti Kur'an, ali on neće prelaziti preko njihovih grla i napuštat će vjeru, izlazit će iz vjere kao iz Islama, kao što strijela izlazi iz lovine. Dakle, kada lovac gađa lovinu, pa strijela iziđe probije je potpuno iziđe iz nje, a na njoj ne ostane traga ni krvi, niti bilo čega drugog. Dakle, takvi su ti ljudi, takvi su munafici. Kod njih nema ništa, oni su izgovorili šehadet, prihvatili su islam, ali će, ali će ga napustiti tako da islam neće ostaviti nikakvog traga, nikakvog traga na njihova srca, niti na njihov život. Također primjer, drugi primjer primjer Omera, dakle nije samo poslanik sallallahu alaihi wasallam, nego primjer Omera radijallahu ta'ala. Hoćemo da upozorimo na to koliko je Kur'an uistinu djelovao na ljudska srca. Koliko je Kur'an djelovao na ljudske duše kod ashaba, kod tabijina, kod onih koji su, koji su gledali poslanika sallallahu alaihi wasallam dok mu dolazila objava i koji su najbolje razumjeli Kur'an. Zato je jedna od temeljnih tačaka akide ehli sunnata vel da mi razumijemo Kur'an onako kako su ga razumjeli ashabi. Došao je čovjek kod Omera radijallahu ta'ala an, dok je bio halifa i ušao je i rekao mu o sine hattabov vallahi ne daješ nam dovoljno i ne sudiš pravilno ne sudiš pravedno pa se rasrdio Omer ustao je sa svoga mjesta od silne sržbe a onda je rekao ovaj čovjek afva wa amuru bil urfi wa'ridan jahilin. Dakle citiramo kuranske ajete. Ti sa svakim lijepo naređuj dobro i kloni se, kloni se neznalica. I Omer je sjeo. Omer je sjeo, dakle nije, nije napravio, nije, nije ga kaznio zbog ovih kuranskih riječi koje su djelovale na njegovo, srce, koje su ga smirile. Zašto? Pogledajte, tri uvrede. Tri uvrede od strane čovjeka. Prva, Neće da mu, nije mu rekao Ja amirul mu'minin O vladaru pravovjernih Nego rekao o sine Hattabu Ali to Omer sigurno na to ne bi obratio puno pažnju Da nije bilo ovo dvoje drugi Da nije bilo ove, ove druge dvije urede Drugi put mu kaže Ne dijeliš nam dovoljno i treći put kaže ne sudiš pravedno. A Omer je bio poznat, poznat po svojoj pravednosti poznat po pravednosti koja je prenešena do naših dana i koje su zapamtile sve generacije, ali ga je ovaj kuranski ajet smirio i djelovao je na njega i zbog toga, zbog tog svog sabra čekao i očekivao nagradu od Allaha Đalešanuhu. Zato ćemo spomenuti hadis od Enesa radijallahu ta'ala an koji kaže sjedili smo s poslanikom sallallahu alaihi wasallam pa je rekao ući će sada čovjek od džennetlija i ušao jedan ensarija kojega su svi gledali i posmatrali sutra dan je bilo isto tako sjelo pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio svoje riječi i ušao je isti čovjek i kada je sastanak završen i treći dan Abdullah ibn Amr nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri puta ponovio iste riječi za istog čovjeka da je od džennetlija dakle zagarantovao mu džennet Abdullah ibn Amr ibn As je pratio ovoga čovjeka i došao je u njegovu kuću i rekao mu rekao mu da se posvađao sa ocem i pitao da li može kod njega da ostane nekoliko dana ovaj mu je to omogućio onda ga je on pratio pratio ga je šta radi i kako se ponaša i vidio je da on od ibadeta od namaza i posta nema ništa više od onoga što je radio Abdullah ibn Amr pa ga je pitao nakon toga i otkrio mu svoju tajnu, rekao je, nisam se posvađao sa ocem, nego sam želio da te pratim zbog riječi poslanika sallallahu alaihi ve Pa šta to ima kod tebe? A vidio sam da se tvoji ibadet ne razlikuje puno od moga i da ti ne klanjaš više na filu od mene. Ti ti postiš više od mene. Šta je to kod tebe? Kakva je to osobina s kojom si zaslužio džennet? A on je odgovorio, ja ne znam, ja ne znam osim to, osim to što nikada nisam legao a da mi prsa nisu bila čista u odnosu, u odnosu na druge muslimane. Ako mogu ubit tebe tvoje knjige neće moć, naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ako mogu tebe tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa na zvijezdo duge noći. mogu mi tebe tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Još jedan put grad pogleda bijeli. Okom svemu nare izgrli, mucali su preko prsa čafiri, rujni saba sarajevski zamir. Mogu ubit tebe tvoje knjige neće moć Naš Mustafa rana zvijezdo do duge noći Noć je prošla Nek se rodili, svako pita gdje je mezar Musafi. Nad Sarajevom šehid bdije učeni Ako mogu bi tebe tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Od braći sestara, slobodno neka se javi, ali neka bude iskren. Neka bude iskren prema Allahu Đelešanu i neka kaže da li ima neko među nama ko na ovakav način liježe naveće u postelju, a da ništa ne osjeća loše, da u njegovom srcu nema nimalo zlobije, niti zavidnosti, niti mržnje prema, prema drugim muslimanima. Ako ima takav, alhamdulillah, a ako ima takvih, tri puta, alhamdulillah. Zato Rasul sallallahu alaihi ve sellem spominje čovjeka po imenu Abu Damdam, koje ovaj hadis bilježi Abu Davud u Adebu, Poslanik sallallahu alaihi veselem kaže ashabima, je li nekom od vas teško da bude poput Ebu Damdama? Ili zašto ne biste bili kao Ebu Damdam? Pa su upitali, ja Rasulallah, ko je taj čovjek? Kaže Allahov poslanik, to je čovjek koji nijedno jutro ne osvane, a da ne govori, i da ne uputi Allahu dovu govoreći, gospodaru, ja nemam imetka da podijelim sadaku, već svoju čast prilažem kao sadaku kome uvrijedi, kome ogibeti, kome opsuje i kome zulum učini od muslimana, ja mu opraštam. Drugu predaju, sličnu ovoj, bilježi Bezar, da je Rasul sallallahu alaihi posticao na sadaku, pa je ustao Umde ibn Zaid i kaže, ja Rasulallah, ja nemam ništa osim svoje časti. I pozivam te za svjedoka, ja Rasulallah, da sam svoju čast dao kao sadaku. Za onoga ko mi zulum učini i ko mi nepravdu nanese i kome uvrijedi. I nakon toga Rasul sallallahu alaihi je otišao od njega, okrenuo se od njega, nije ništa rekao, da bi nakon izvjesnog vremena došao i pitao gdje je Umde ibn Zaid, Allah je primio njegovu sadaku. Pogledajte ovih primjera opraštanja onima koji te vrijeđaju, koji ti zulum čine, koji te gibete i tako dalje, kako su istinski umini znali prijeći preko ovih uvreda kad su u pitanju muslimani i muslimanke, nadajući se Allahovoj nagradi i ne želeći remetiti odnose među muslimanima. Sljedeći primjer je primjer Kaba ibn Malika. Mi znamo da je to bio ashab koji je izostao iz pohoda na Tebuk. Pohod na Tebuk je bio jedan od najtežih pohoda poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashaba u vrijeme kada je Medina bila rodila. Ashabi su krenuli na put s poslanikom sallallahu alejhi ve koji je bio dug mjesec dana hoda. Krenuli su u bitku u boj protiv, kršćana pa je izostao Kjab Malik za kojeg je Resul sallallahu alejhi ve znao da je iskren. I kada su se okupili na Tebuku, poslanik sallallahu alejhi ve je upitao ashabe kad je, kad je vidio da fali Kab, rekao je, gdje je Kab ibn Malik? Pa je ustao čovjek, ustao jedan od muslimana i rekao, ja Rasulallah, ja znam da ga ništa nije spriječilo, ništa drugoga nije spriječilo da izostane, osim Dunjaluk, ljubav prema Dunjaluku i ljubav prema njegovim ženama, dakle uživanje sa njegovim ženama. Pa je ustao Muaz ibn Džabel Ashab Rasula sallam Pogledajte kako se brani čast muslimana. Ustaje bez izuna poslanika sallam i kaže Bi se ma kult. Loše li je to što si rekao? Wallahi ma na'lamu illa hajra. Wallahi mi ne znamo o njemu ništa osim dobro. Dakle, Rasul sallallahu alaihi ve sellem nije mu dozvolio da govori, ali je Muaz ustao da kaže istinu i da odbrani čast muslimana, za kojeg je također Rasul sallallahu alaihi ve sellem znao da je od iskrenih ali se čudio što nije, što nije krenuo u pohod. Koliko puta mi čujemo, braćo i sestre, na našim sjelima ove stvari, kako se mi tada ponašamo? Umjesto da upozorimo, da branimo muslimana, odnosno muslimanku, mi uživamo u tim pričama, a niko, niko od nas ne reaguje. Pogledajte, ja ću spomenuti samo konkretno. Evo danas, kad govorimo o islamu, odnosno o davi, mi u našoj Bosni imamo nekoliko organizacija, odnosno nekoliko džemata, imamo našu temeljnu, temeljnu i glavnu instituciju, islamsku zajednicu, za koju svi pripadamo. Zatim imamo mnogo davetskih organizacija, kao što je aktivna islamska omladina, kao što je Furkan, e, Selam i tako dalje, mnoge druge, organizacije. I pogledajte koliko, dakle, svi rade na dave, na pozivanju u u vjeru. I svi govore da slijedi Kur'an i sunnet i da treba da slijedimo Kur'an i sunnet, da se okupimo oko, oko jedne riječi i tako dalje. I žele navodno uspjeh, u toj davi. Žele da se natječu, u dobru. Ali koliko su odnosi među nama poremećeni. Koliko nema istinske bratske veze. Istinske bratske veze zbog koje nema ni bereketa vallahi u davi. Koliko među nama ima gibeta, ogovaranja, ogovaranja, čak mržnje i zavidnosti i tako dalje. A mi mislimo da se to može sakriti. Ako možemo sakriti od nas i ako iza leđa pričamo jedni, protiv drugih, a niko, niko, ne brani tije koji budu napadani tu, Makar ovaj govorio istinu, ne smiješ govoriti o bratu loše, iza njegovih leđa i o svojoj o sestri muslimanki. Znajmo da Allah da je Allah er raqib da on prati i nadzire i gleda svoje robove, i gleda svoje robove. A da ne govorimo, a da ne govorimo o političkim strankama muslimana, odnosno nas, bošnjaka ovdje, koliko su međusobno podijeljeni ljudi, koliko, koliko e, ne razumiju i neće da razumiju stvar muslimana na našim prostorima, iako su se oko nas sjatili i okupili mnogi lešinari i želi da nas unište i želi da utrnu Allahu svjetlo na ovim prostorima. Međutim, muslimani su danas kod nas koliko se meni čini, a ja bi volio da me neko demantuje, najspremniji, spremni u stvari da razgovaraju i spremni su na dijalog sa svakim osim sa muslimanom, osim sa drugim muslimanom zato što on pripada nekoj drugoj organizaciji, a dakle vjerujemo istog gospodara i istoj se kibli okrećemo kako smo malo prije rekli, međutim nismo spremni na razgovor, nismo spremni na toleranciju, nismo spremni na razumijevanje jedni, s drugima. A pogledajte samo i ovi, i ovi čak zadnji izbori, ja ću namjerno to spomenuti, Govore o tome koliko su muslimani razjedinjeni, koliko u stvari ne znaju šta hoće, koliko ne znaju šta hoće. I ja ću reći jednu veliku istinu. Nažalost, ona je bolna, a razlog i uzrok tome jeste u onima koji pozivaju Allahu u vjeru. Što muslimanima, što muslimane niko još ili jako je malo takvih koji istinski pozivaju muslimane Kur'anu i sunnetu koji brane Kur'an i sunnet i te vrijednosti, jer je to jedina vrijednost koju mi možemo da imamo i na osnovu koje možemo urediti naše odnose i naš život na Dunjaluku i steći zadovoljstvo, živjeti u sreći i rahatluku i steći Allahu zadovoljstvo na ahiretu, dakle, a ništa drugo, nikakva druga ideja. Međutim, pogledajte koliko se muslimani glože, a neće da se vrati Kur'anu i sunnetu. Neće se vratiti u Kuranu A pogledajte onih koji nemaju tu ideju i koji nas napadaju i koji nas ubijaju, koji nas vrijeđaju i na televiziji i javno i tajno, pripremaju se i prave urote protiv nas i prave spletke, kako su oni spremni da brane svoje lažne principe, lažne, ali ustrajavaju na njima. Jeste li čuli, jeste li čitali i vidjeli kako Jelavić poručuje onome Žaku Klajnu nakon što je skinuo 30 ljudi iz HDZ-a, iz njihove stranke, što, koji, taj postupak je samo još više ujedinio Hrvate na onome na čemu su, šta mu poručuje i kaže mu, on može i vrijeme mu je, vrijeme je Žaku Klanju da ide svojoj babi, da se više ne zadržava na ovim prostorima jer je postao bespotreban, ne radi kako treba. Šta mislite da je tako učinjeno s muslima? A u stvari sve, se to, sve ide, ide na to koliko oni rade protiv muslimana, koliko rade protiv islama na ovim prostorima i to im je cilj, to im je želja. Oni znaju da, da Hrvati neće glasiti osim za svoje. Ni Srbi neće glasati svoje. To su oni koji žele da utrnu islam. I nama, hoće nama ponovo, hoće nama ponovo da ožive ono što muslimani neće. Dakle, ja sam malo prije rekao da muslimani znaju, ne znaju šta hoće, ali alhamdulillah bitno je da znaju šta neće. A sigurno, inša komunizam više neće nikada. A oni hoće to. Da nama vrate komunizam, Srbi i Hrvati su homogeni i tako dalje. E, i da nas opet ost, da nas na taj način unište i dokrajče kad nas nisu uspjeli dokrajčiti sabljom, kad nas nisu uspjeli dokrajčiti kroz ovaj rat koji su oni sami, sami režirali, a ne samo, ne samo Srbi i Hrvati, nego i ovi koji su navodno došli da nam pomognu poslije rata i to onda kad smo bili najjači i kad smo imali, smo imali svoju vojsku. Šta mislite kako bi postupio musliman u takvoj situaciji? Muslimanski političar, osim bilo koji, osim onih kojima se Allah smilovo, osim dakle časnih izuzetaka, ne bi sigurno rekao Žaku Klajnu da ide svoj babu, nego bi rekao dovediti svoju babu ovdje u Bosni ima za nju mjesta kao i za tebe, pa ćemo vidjeti makar radila, makar radila protiv islama i protiv muslimana i to javno i otvoreno. Jer navodno mi smo ljudi širokih prsa i spremni da prihvatimo sve, čak i one koji se bore protiv nas. Dakle, takvo je stanje među muslimanima i to je žalosno, to je žalosno, a imamo Kur'an i sunnet i svi se na to pozivamo, ali naša praksa odudara od toga. Zato divno zvuči i upozoravajuće zvuči riječi imama Malika, koji je rekao ima ljudi, ima ljudi koji nemaju mahana. Dakle, nemaju onih vidljivih nekih velikih mahana i nedostataka i grešaka. Ali pričaju o mahanama drugih ljudi. Pa onda ljudi, Allah dadne da ljudi izmisle njima mahane da bi pričali o njima. A ima ljudi koji nemaju mahana, Ima ljudi koji su puni mahana, koji su puni grešaka, ali ne pričaju o mahanama drugih ljudi, pa Allah Đalešanuhu pokrije njihove mahane i o njima, o njima niko ne priča. لغير الله أو كنا عبيدا التاريخ ما اعتدنا السجود لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار وأشرابي مع الحرمان يحتاج الهدى لئن الزمان وروح شعبي مع الحرمان يحتاج الهدى فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا صمودا Kaže imam Zuhri, jedan od najjačih učenjaka hadisa. كاجي يخرج الحديث قوريت يوشيما أما هذا الرحلة الليلي مزامة سوشية بيلا وراك شيا استنوا على وراك فكاجي زهري رضي الله عنه يخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع إلينا من الإيراق في ذراع حديث يدان أدنى سوفد إزاجي وفوت بدلا أراتي سيزراك كولاكت Znači Iračani šije, natrpo je svašta na taj hadis. Zuhri učena hadisa i prenese hadis poslanika sallallahu alaihi Kaže, mi prenesemo hadis poslanika sallallahu alaihi kao pedal bude kod nas, a kod Iračana, kada dođe od Iračana, vrati se ko laka, tako kod nas isto ima ono, ode ko muha, vrati se ko medvjed. Ode ko muha, vrati se ko medvjed. Sve što se natrpa i nalaže. Također se prenosi da ima Malik nazivao Irak kovaonicom. Zbog čega kovaonicom? Mjesto gdje se kuje, kao što se kuje dinari i dirhem, tako su kaže Iračani kovali hadise poslanika sallallahu alaihi i lagali na poslanika sallallahu alaihi pa ima Malik zbog toga ovaj ima Malik zbog toga zvao Irak Daru Darb, Daru Darb kovaonicom, znači mjesto gdje se kuju hadisi, lažni hadisi, jel poslanika sallallahu ve sellem odnosno ne može reći da hadisi lažni poslanika sallallahu ve sellem odnosno hadisi za koje se tvrdi da je rekao poslanik sallallahu ve sellem a koje nije rekao poslanik sallallahu ve Prvi razlog smo rekli el-hilafate sijasije, političke nesuglasice, politička razilaženja, političke nesuglasice. Opet kažemo, šije prvi koji su počeli lagati na Allaha poslanika sallallahu ve sellem i želimo da želim da prenesem riječi imama Malika o Rafidijama, imama Malika o šijama pa kaže da je rekao La tu kelimhum, wa tervi anhum fa innahum Nemoj da razgovaraš sa njima, niti nemoj od njih nikad ništa da preneseš. Nemoj razgovarati sa Rafidijama, niti od njih išta ikad nemoj da preneseš. Hadis, zbog čega? Fa innahum yakdibun, jer oni lažu. Ovo su riječi imama Malika, jer šije lažu. Na poslanika sallallahu Također kaže ja šorek Mi znamo iz, iz knjige života tabiina, o njemu se govori. Kadija Šurek, govoreći o šijama pa kaže إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا Ponovo ćemo spomenuti Ahmeda ibn Hanbala, da bismo dočarali što bolje ovu situaciju, odnosno ovu čistotu prsa, čistotu srca kod muslimana i muslimanke koju treba da posjedujemo, preko koje ćemo zaslužiti Allahu nagradu i njegov džennet. Kada je jedan čovjek od Ahmed Hanbala tražio oprosta, tražio halala, samo zbog toga što je bio prisutan kad su ga kažnjavali i kad su ga tukli, Ahmed Hanbal je odgovorio ovim riječima. Ja ti opraštam i svakome onome kome je poružnom spomenuo i kome je udarao i kome je zulum učinio i koje je lagao na mene i opraštam svima osim novotarima. A novotari su oni koji, su izmislili dakle, tu, tu ideju o, stvorenosti Kur'ana, Allahovog govora i na taj način stvorili fitnu i unijeli veliki fesad i nered među muslimanima. Dakle, njima ne mogu oprosti jer to je, to je Allahovo pravo, to je Allahova objava i Allah Đelešanu, dakle, ako im ne oprosti, a i ako se ne pokaju, Allahova riječ je izvršna. Dakle, osim novotara, a oprostio sam čak i Abu Haku. A Ebu Ishak je, braće i sestre, niko drugi nego halifa Mu'tasim, koji, ga je, muč, koji je mučio Ahmed ibn Hanbala i koji je naredio da on bude na takav način proganjan i ponižavan kao veliki islamski alim. Kaže, naum, su, pa, um pale su Ahmedu ibn Hanbalu riječi Allaha ja'fu ala tuhibbuna en jagfir Allahu lakum. Zato neka oni oprosti, neka prijeđu preko uvreda, zar ne želite da Allah Đalešanuhu vama oprosti? Imam Makrisi bilježi od Ibn Abdullaha Ašurekija, koji kaže da je prenoćio jedan put kod Ahmeda Ibn Hanbala i ostao je cijelu noć kod njega, ostao je, a on ova je, dakle Ahmed Ibn Hanbal je cijelu noć klanjao i plakao u toku namaza, dakle, u toku učenja Kur'ana. Nakon što je završio, pitao ga je šta je uzrok njegovim suzama. A Ahmed Ibn Hanbal mu je odgovorio, dok sam učio Kur'an, dok sam učio Kur'an dakle na namazu, na fili, došao sam do Allahovih riječi u kojima kaže naš gospodar وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Kazna ili nagrada za zlo je slično, slično, slično takvo zlo ili slična takva kazna a ona je ko oprosti i pređe preko toga, pa njegova nagrada je kod Allaha Đalešanu. I kaže Ahmed ibn Hanbel, kad sam posle toga učinio seđdu, na seđdi sam halalio mu Halalio sam mu ono što mi je učinio od zuluma i nepravde prema meni. To je dakle veza, braćo i sestre, sa Allahom i to je istinsko razmišljanje, razmišljanje o Kur'anu i doživljavanje Kur'ana kao Allahove objavi. Dalje, spomenut ćemo slučaj Ibn Tejmije, šejhul Islam ibn Tejmije, koji je također prošao veliku Golgotu. Doživio je mnoga poniženja od tatarskih vladara, koji su e, nakon Džingiskana i njegovog rušenja Bagdada primili prihvatili islam. U svojim fetvama u trećem dijelu on kaže ja sam vallahi spreman više od svih ljudi u to doba da gasim vatru zla i da učestvujem u svakom dobru i Ibn Mahluk, on sad spominje ovdje jednog čovjeka koji se najviše borio protiv Ibn Tejmije i koji ga je čak proglasio kafirom, proglasio ga nevjernikom zbog njegovih stavova, a ja ću navesti samo neki od njega zbog čega ga je proglasio kafirom. Dakle, Ibn Tejmije je govorio, jedan od njegovih stavova je bio i taj da onaj ko se druži s Tatarima, Rekao je svojim učenicima i ostalim muslimanima, ako mene vidite statarima koji su sudili po, jasiku, dakle ne po Kur'anu, ne po Allahom zakonu, nego su izmislili novi zakon u kojem je bilo Kur'ana, njihovih paganskih običaja i tako dalje, makar mi bio Kur'an na glavi, ubijte me i slični stavovi i tako dalje. Dakle, branio je Kur'an i sunnet, čistotu Islama, ali ovaj ga je proglasio kafirom. I kaže Ibn Mahluk, neće se primaknuti dobru a da ga ja neću pomoći i neću biti pomoćnik njegovim neprijateljima protiv njega nikada. Ovo je, kaže, moj nijet i odluka, jer šeitan stalno napada i želi da posije smutnju među muslimanima, a ja neću da budem šeitanu pomagač protiv moje braće muslimana. Kaže dalje Ibn ja ne želim da potvorim nikoga zbog njegove laži na mene i njegovog zuluma prema meni. Ja svakom muslimanu želim što i sebi. La haula ja svakom muslimanu želim što i sebi. I oni koji su mene lagali i zulum mi činili. I ja njima opraštam. A što se tiče Allahovog prava, ako se pokaju Allah će im oprostiti. A ako ne, Allahova odredba je izvršna. Ibn Kajim, njegov učenik, kaže da nije vidio u tom vremenu insana da je spojio ove osobine, sve ove lijepe osobine kao Ibn Tejmije. Nakon toga jedan njegov učenik je došao njemu na moštuluk da je umro ovaj njegov, najveći njegov neprijatelj, koji ga je proglašavao nevjernikom, koji ga je napadao, vrijeđao, lagao na njega i tako dalje. I došao mi na moštuluk i kaže umro je ovaj, a onda se Ibn Temije naljutio na ovoga učenika, okrenuo se od njega i otišao je, otišao je kući ovog čovjeka koji je umro, otišao njegovoj porodici, pokucao na vrata, nazvao selam i rekao im ja sam vam od danas umjesto njega. Što god vam zatreba, ako osjetite bilo kakvu